me canso de ser hombre también. Me gusta escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur. Y mientras tanto estrepito de agravios, atrás y naufragios, desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se caravana el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Pues me de De ser libre para meterme siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito. mientras tanto estrépito de andamios, atrás y naufragios, desvela nuestro sueño. Y mientras tanto se abre la candona, si nos abandona, ¿quién será nuestro dueño? Ha sido de tu horizonte se llama Los Ángeles de Charlie, le había acordado la barba, atendido por una joven hermosa de nombre Débora. Si dicen que van de su parte a dicho garito, serán atendidos como reyes y reinas. Tengo la suerte de que en este, esta banda toca las percusiones y a quien se le ponga por delante. Es además uno de los referentes ineludibles para todos los que hacemos canción de autor. Por eso me encantaría cantar una canción con él. Y por eso les pido un fuerte aplauso para Javier Muchas gracias. Eh, vamos a cantar una canción que hemos preparado, una canción muy bonita que yo compuse hace muchos años. Eh, se llama De aquellos años verdes, que no es lo mismo que Que verde era mi valle. <laughs> muy bonita también. Y esta es la historia de una historia de amor con final triste, es decir, un clásico. <laughs>